الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دويست سفاقا زهوالا بريبادا نشيم غسبدار الله سبحانه وتعالى صلاة ميري سلام الله بسانيك الله منيك محمد عليه السلام njegovu časnu porodcu, njegove uzorite asabe i sve ljude koji slijede put <clears throat> Uvažena braćo i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda, naš standardni termin, sat vremena prije akšam namaza, družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, Vrtovi pobožnjaka. Za one koji imaju knjigu ovog formata, danas na 358. stranici poglavlje 95. pohvalno je donijeti radosnu vijest i čestitati na nekom dobru. U proteklom predavanju prošle srijede govorili smo o jednom izuzetno lijepom poglavlju, govorili smo o gostoprimstvu i odnosu čovjeka, vjernika, muslimana prema njegovim gostima i musafirima. Danas govorimo o jednoj također interesantnoj temi s aspekta da to nije nešto mnogo bitna tema, ali je interesantna činjenica koliko je islam precizan, koliko je savršen, ulazi u sve pore ljudskog života do te mjeri da pogledajte jedno veliko poglavlje koje imam, imam Ennevi citirao, znači neki šest ili sedam kuranskih ajeta i dva ili tri hadisa Božijeg poslanika iz kojih ćemo vidjeti da je u islamu pohvalno i lijepo kada ljudima E, kada se obraćamo ljudima, da ih obradujemo u pogledu određenih pozitivnih stvari. Pa pogledajte kako je Islam savršen, kako je pozitivan, da nas podstiče u pogledu toga da ako neko već ima određenu pozitivnost, što nam je veoma bitno u današnje vrijeme, da ljude obradujemo zbog onoga u čemu se nalazi. Veoma je bitno znači da čovjek pozitivno gleda na život i ono što se dešava u životu da ljudima otvara vrata pozitivnosti, a ne da ljude odbija, da ljude, hajde da kažemo, ubija u njima potencijale. Ne, ljude treba e, osokoliti, ljude treba obveseliti, ljudima treba donositi radosne vijesti. Vidjet ćemo jedan od hadisa da je Allah poslanik Ali kazao i koga god sretniš putem, koga god sretniš a svjedoči la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, obraduj ga Pa je znači u islamu pohvalno i lijepo biti optimista. Ljude, znači na optimističan način e, komunicirati, e, spominjati njihove pozitivnosti i donositi im radosne vijesti. <clears throat> Prvi ajet kojeg je Imam Nevi Rahmetullahi alihi citirao u ovom, u ovom poglavlju jesu riječi uzvišnog Allaha iz suri Az-Zumar فَبَشِّرْ عِبَادْ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهِ Obraduj moje robove, kaže uzvišeni Allah, zato obraduj robove moje koji Kur'an slušaju i slijede ono najljepše u njemu. Početak kuranskog ajeta فَبَشِّرْ عِبَادْ obraduj robove. Pa je znači jedan od e, kuranskih načina i metoda obrađanja prema ljudima traženje od Božijeg poslanika da obraduje ljude e, nečim što ih čeka na ahiretu e, zbog onoga što su oni zaslužili. Pa je znači nama muslimanima propisano shodno e, ovim kuranskim ajetima koji ćemo spomenuti, shodno praksi Božijeg poslanika propisano nam je da optimistično gledamo na život i da ljudima donosimo takozvane moštuluke, radosne vijesti. Pa kaže uzvišeni Allah, zato obraduj robove moje koji Kur'an slušaju i slijede ono najljepše u njemu. U pogledu e, ovog kuranskog ajeta, Eh, ima dosta mišljenja kod islamskih učenjaka, pa se mi nećemo mnogo ni zadržavati kod komentara ovih riječi koji slušaju Kur'an i slijede ono što je najljepše u njemu. Ali je nama interesantno ovo zbog čega imam Enevi Rahmetullah Alihi spomenuo ovaj kuranski ajet gdje Allah Đelešanu kaže Božim poslaniku se bešir ibad, zato obraduj robove moje koji Kur'an slušaju. One robove obraduj, o Allah koji slušaju Kur'an, koji se druži sa Kur'anom, koji žive sa Kur'anom, žive po njegovim smjernicama. Pa ovaj ajet i kako nakon što pojašnjava da Allah poslanik donese radosnu vijest vjernicima, pojašnjava ko su ti vjernici, oni koji slušaju Kur'an. Pa bi vjernik trebao da se natječe, da bude od onih osoba koji će slušati Kur'an, živjeti s Kur'anom, čitati Kur'an, e, čitati tefsire, razmišljajući o značenju Kur'ana, a potom to prakticirati u svakodnevnom životu. <clears throat> Nakon toga, e, ajet iz sure Et tauba kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala yubashiruhum rabbuhum bi rahmetin minhu wa wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. <clears throat> Gospodar njihov šalje im radosne vijesti da će im, da će im milostiv i, i blagonaklon biti i da će ih u džennetske bašće uvesti u kojima će neprekidno uživati. <clears throat> Opet ovdje vidimo da uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala neki od svojih robova e, donosi im radosne vijesti, gospodar njihov šalje im radosne vijesti, da će im milostiv i blagonaklon biti i da će i u bašće uvesti u kojima će neprekidno uživati. Opet znači vidimo isti, isti način, a to je da uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala radosnim vijestima obradovo je one svoje pokorne robove. <clears throat> Nakon toga uh, ajeti sure Fusilet وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ Poznati oni kuranski ajeti u kojima stoji إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا Oni koji kažu naš gospodar je Allah, zatim ustraju na tom putu, njih čekaju određene nagrade, a na kraju se i kaže وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ i radujte se džennetu, znači vama radosna vijest je da se obradujete džennetu koji vam je obećan. Pa opet isti način, kuranski način, gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o vjernicima koji su kazali mi vjerujemo i mi ustrajavamo na putu istine u abširu obradujte se džennetu koji vam je obradujte se džennetu koji vam je e, od, e, koji vam je obećan <clears throat> nakon toga uh, ajet iz sure As-Safat odnosno iz surije Hud 69, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَ I Ibrahimu smo izaslanike naše poslali da mu radosnu vijest donesu. I Ibrahimu smo izaslanike naše poslali da mu donesu radosnu vijest. Allah Đelšanu kaže, mi smo Ibrahimu poslali izaslanike naše da mu donesu radosnu vijest. Znači, generalno imam Ennevi Rahmetullah Jalihi citirao ovdje još tri ajeta, a svi ti ajeti idu u istom pravcu, govori o tome da su kroz historiju poslanicima eh, od od uzvišnog Allaha stizale radosne vijesti, nagrada za ono što su oni činili od pokornosti, robovanja uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, pa na osnovu ovih kuranskih ajeta imam Nevi Rahmetullahi Alihi uzeo je znači propis da je nama muslimanima propisan u međusobnom kontaktu, u pozivanju ljudi u islam, u pozivanju ljudi u činjenje dobrih dijela, da ih obradujemo nagradom koja je obećana ljudima koji budu pokorni, koji budu vjerovali i koji budu učinili određene ibadete. <clears throat> Nakon toga 708. Uh, hadis na 359. stranici <clears throat> od e, Abdullaha ibn Ebu Eufa radijallahu ta'ala koji neki nazivaju Ebu Ibrahim, a neki Ebu Muhammed, a neki Ebu Muavija, se prenosi da je kazao poslanik sallallahu alaihi wasallame obradovo je Hatidžu radijallahu ta'ala anha obavijestivši je da će u džennetu imati, kuću od šupljog bisera u kojem neće biti nikakve buke niti umora. Znači ovaj ashab Allahu ta'ala prenosi da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam obradovao Hatižu nagradom, a to je da će imati dvorac i kuću od šupljeg bisera u kojem neće biti nikakve buke niti umora. Hadis ima mnoga svoja značenja, a to je vrijednost Hatidži, supruge Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam, da je Allah poslanik, alihi salatu wasalam, donio radosnu vijest da će imati u džennetu kuću, da će imati dvorac, znači od šupljeg bisera u kojem neće biti nikakvog uznemiravanja niti kakve buke. Ali ono što je, ali ono što je interesantno zbog čega Imam Enevi i Alihi spomenu ovaj hadis, ova riječ, ova riječ koja je korištena u ovom hadisu da je kazao Bešara Hadidžete, Bešara nebiju alihi salatu wasalam Hadidžete, Allahu poslanike je obradovao Hatidžu. Znači, sunet Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam, opet shodno objavi uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala i sa njegovom dozvolom da obraduje određene ljude sa određenom nagradom koja ih čeka za ono što su činili na Dunjaluku. I svega toga, znači iz ovog hadisa mi uzimamo mnoge koristi, Generalno jedna od najvećih koristi jeste vrijednost Hatidže, supruge Božijeg poslanika, alaihi salatu da je Allah poslanik za nju potvrdio da je džennetlija. On je obradovao sa kućom i dvorcem u džennetu, znači od šupljeg bisera u kojem neće biti nikakve buke, ni uznemiravanja. Ali ono što je interesantno, pogledajte kako su islamski učenjaci bili precizni. Da svaka riječ u hadisu ima svoje značenje, pa sam način kako je ovaj ashab primio ovaj hadis da je kazao Bešaran nebiju hatiđete Allahu poslanik je obradovao hatiđu kućom u džennetu. Pa znači iz ovog načina, iz ovog načina e, Islamski učenjaci su uzeli koristi pouku da čovjek vjerni kada živi u životu u međusobnom kontaktu sa ljudima trebao bi da bude uvijek, da bude e, optimističan, da ljude poziva u hajr i da im prenosi nagrade koji su spomenute kako u Kur'anu, tako u hadisima Božeg poslanika, ali se se selam za dijela koja budu činili. <clears throat> Nakon toga, jedan poduži hadis, ali isto tako hadis sa mnogim, mnogim značenjima, ali ćemo vidjeti zbog čega je Imam Ennevi Rahmetullah Jalehi citirao ovaj hadis u ovom poglavlju. Ebu Musa Rešari radi Allahu Tearanu prenosi da je jednom prilikom uzeo abdest u svojoj kući, a zatim izašao rekaši Danas ću slijediti Allahu poslanika alaihi salatu wasalam i čitav ću dan provesti sa njim. Znači Ebu Musa Ešari radi Allahu Tearanu jednog dana uzeo je abdest u svojoj kući, izišao je iz kuće poslanika, želeći taj dan da provede sa Allahovim poslanikom, alaihi salatu wasalam, da se što više okoristi od njega. Pa kaže, on dalje je došao, je u džamiju i pitao gdje je vjerovjesnik, sallallahu alaihi wasalam, a prisutni mu rekoši da se uputio u tom i tom pravcu. Ebu Musa radijallahu ta'ala o tome pripovijeda i kaže Krenuo sam za njim, raspitujući se o njemu i sve tako dok ne dođe do bunara El Eris. Eris. Kaže mu Musa Lešari, išao sam ulicama Medine, pitao sam gdje je Boži poslanik, došao sam do džamije, pa su mi kazali da je očao Boži poslanik u tom i tom pravcu. Želi taj dan da provede sa Allahovim poslanikom iz ljubavi prema Božijem poslaniku, a iz druge strane u želji da se što više druži sa njim i da što više nauči od njega. Jer, znači, definitivno je bilo asaba koji su mnogo, mnogo vremena provodili sa poslanikom, a imamo asaba koji su manje vremena provodili sa Allahom poslanikom, ali salatu wasalam. Pa Ebu Musa Elešari kaže, odlučio sam jednog dana da se družim sa Božim poslanikom, abdestio sam, izišao sam iz kuće, došao sam do džamije, nije bio Boži poslanik u džamiji, pitao sam u kojem pravcu je otišao, pa sam išao za Božim poslanikom dok nisam došao do jednog mjesta, do jedne bašte, do jednog palmovika u kojem je bio jedan bunar, a to mjesto se zvalo Eris. <clears throat> Sjeo sam pred vrata i tu ostao sve dok nije Allah poslanik obavio prirodnu fiziološku potrebu, uzeo abdest, a nakon toga sam mu prišao. On je već bio sjeo na sredinu ograde bunara, a svoje potkoljnice stavio u bunar. Poselamio sam ga, a zatim sam sjeo kod ulazni vrata rekavši danas ću sigurno biti poslanikov sallallahu alaihi sellem čuvar na vratima. U jednoj drugoj verziji stoji kaži: e, kaže, pa mi Allahov poslanik naredio da čuvam vrata. Ebu Musa Lešari kada je stigao, našao je Božijeg poslanika, sačekao je da Allahov poslanik obavi fiziološku potrebu abdesti i onda je došao kod Božijeg poslanika, poselamio ga, a Božiji poslanik je sjeo na jedan, znači, jedno mjesto koje je već bilo pripremljeno da se tu može sjediti i da se tu mogu, hajde da kažem, oprati noge. Pa je Allah poslanik spustio svoje noge u vodu. Ebu Musa el Ešari, radijallahu ta'ala anhu, salamio je Božjeg poslanika, pa kaže on u jednoj predaji, odlučio sam da budem ja taj koji će čuvati vrata Božjeg poslanika, da ne može neko ulaziti, a Božji poslanik nije spreman da ga e, primi kao, hajde da kažemo, kao delegaciju. A u drugom rivajetu stoji da mu je poslanik rekao danas ćeš ti biti taj koji će čuvati meni vrata. Pa kaži, nakon toga Ebu Musa, došao je nakon toga Ebu Bekr radijallahu ta'ala i gurnuvši vrata pokušao ući, a ja upita. Ko je? Ebu Bekr odgovori. On odgovori. Samo malo pričekaj, rekao, otišao sam poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekao mu, Allahu poslanice, došao je Ebu Bekr i traži dozvolu da uđi pusti ga i obraduj ga džennetom, reče on. Nakon što je Ebu Musa radi radijallahu ta'ala odlučio da taj dan bude neko ko će čuvati vrata Božijeg poslanika alaihi salatu wasalam, došao je Ebu Bekr. Mi znamo koliko vremena Ebu Bekr mnogo provodio sa Božijim poslanikom i e, ima u predaju od Alije radijallahu ta'ala anhu da kada je Omeru nastupila smrt došao je pa je Alija počeo da spominje vrijednosti Omera pa kaže koliko puta sam čuo i vidio da je došao Boži poslanik Ebu Bekr i Omer. Pa je izišao e, poslanik Ebu Bekr i Omer. Pa je došao Ebu Bekr, poslanik i Omer i tako dalje. Hoće da kaže ti i Ebu Bekr o Omer ste bili e, najbliže osobe, najbliže društvo Božijem poslaniku. I u ovom slučaju vidimo, iako se Božiji poslanik izolirao malo od društva izišao, prvi ko je došao je Ebu Bekr. Traži Božijeg poslanika. Pa mu je rekao Ebu Musa el Ešari, sačekaj da tražim kod Božijeg poslanika dozvolu za te, možeš li ući? Pa je zatražio dozvolu, pa mu Božji poslanik kazao, pusti, nek uđe i obraduj ga džennetom. Ovo je ono zbog čega je Imam Nevevi Rahmetullah Alihi citira ovaj hadis da je Boži poslanik rekao Ebu Musa i obradu obraduj Ebu Bekra džennetom. Nakon toga se desilo da je Omer došao, da je tražio dozvolu da uđe, pa se desilo isto. Ebu Musa i Lešari ga nije pustio, otišao je pitati Božijeg poslanika da mu dozvoli, pa kada je dozvolio Boži poslanik je rekao i za Omera, pusti ga, dozvoli mu nek uđe, ali kaže obraduj i njega džennetom. Ebu Musa Lešari iza sebe u svojoj kući je ostavio svoga brata koji se također pripremao da iziđe u, u džamiju. Pa kada je vidio kako Allahu poslanik, hajde da kažemo, uzeo je taj dan kogod da dođe da ga obraduje džennetom, kaže poželio sam da moj brat isto za mnom dođe i da me traži, pa da i njega Boži poslanik obraduje džennetom, kaže kom je Allah danas želi hajr, poslaće ga ovdje za Božim poslanikom. Pa je treća osoba došla, bio je to Osman radi Allahu ta'alanu, pa i on tražio dozvolu da uđe kod Božijeg poslanika, alaihi salatu wasalam, pa je Ebu Musa otišao kod Božijeg poslanika i tražio dozvolu za Osmana, pa je i za njega kazao, Pusti mu nek uđe, nek sjedi sa nama, obraduj ga džennetom s tim što je kod njega dodao uz iskušenje koje će ga zadesiti na tom putu. Pa je znači Ebu Musa radi, eh, rahmetullahi alihi wa Allahu ta'ala anhu otišao, eh, dozvolio Osmanu Allahu ta'ala da uđe kod Božijeg poslanika prenijevši mu ovu radosnu vijest od Božijeg poslanika alihi salatu wasalam da će biti jedan od džennetlija. Ovaj hadis nosi u sebi mnoge, mnoge koristi definitivno od toga koliko su asabi bili pažljivi prema Božijem poslaniku, koliko su ga volili, koliko su se trudjeli da budu sa njim, da prenesu njegovo znanje, da svoje vrijeme provode sa njim, koliko su bili visokog morala i etike kada je u pitanju ulazak kod Božijeg poslanika, da su tražili dozvolu, čekali su dozvolu da uđu i tako dalje. E, od najvećih koristi ovog hadisa jeste činjenica da je Allah poslanik obradovao Ebu Bekra, Omera i Osmana u ovom hadisu džennetom. Zato postoje drugi hadisi u kojima Allah poslanik u jednom hadisu obradovao deset ljudi džennetom i zovu se Ašara el Mubešerine bil dženne, desetorica obradovanih džennetom. Od njih su trojica definitivno Ebu Bekr, Omer, Osman, svakako i četvrti alifa, zed Božeg poslanika, Alija, radi Allahu ta'ala anhum džemi'an, Allah bio zadovoljan sa njima svima. Znači, jedna od glavnih koristi ovog hadisa jeste da su to najbliži ljudi Božijem poslaniku, ali se letu selam, i da ih je Božiji poslanik još za života obradovao džennetom. Nažalost, živimo u vremenu, živimo u vremenu kada svakim danom sve više i više možemo čuti, vidjeti, e, Sada kao nikada su se razotkrile određene sekte koje u svojim knjigama, koje su historijski bile sakrivane od javnosti danas kako je došao internet, danas kako su znači e, mogućnosti postale veći, razotkrilo se da imamo u umetu, u umetu ljudi koji za sebe kažu da su muslimani, koji proklinju Ebu Bekra, psuju Ebu Bekra, psuju njegovu kćerku Aišu, proklinju Omera, proklinju e, njegovu kćerku Hafsu i tako dalje što je jasno dalalet i zabluda. Zato čovjek treba da, kada čuje osobu, da vrijeđa ashabe Božeg poslanika, a prvenstveno Ebu Bekra, Omera, Osmana, Aliju, kada čuje ljude da vrijeđaju te ashabe, jednostavno da to bude znači signal, da to bude alarm da su ti ljudi u dalaletu, zabludi, da bježi od takvih ljudi što, što bude dalje od njih, bliže je uzvišenom Allahu subhanahu wa jer je nemoguće da Allahu poslanik nekog obraduje džennetom, nakon toga da neko dođe i za tog insana kaže da je nedjernik, da je kjafir, da je uzurpirao vlast od Alije i tako dalje, one poznate nebuloze koje e, šije iznose u pogledu Omera, Osmana, e, odnosno Omera i Alije i Osmana radijallahu ta'ala anhum. Pa znači, jedna od glavnih koristi ovog hadisa jeste ono što mi vjerujemo, elhamdulillahi rabbil alemin, ono na čemu su bili naši djedovi, ono na čemu su bili naši pradjedovi, ono na čemu je većina današnjeg ummeta, da su Ebu Bekr, Omer i Osman, najveći prvaci ovog ummeta, da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam u vjerodostojnim hadisima obradovao, obradovao džennetom. Svakako nismo spomenuli ovaj hadis, bilježi i Buharija i Muslim, što znači apsolutna istina, nema nikakve mogućnosti da ovi riječi nisu tačni. Ono zbog čega imam Neveju Rahmetullah Jalih citira ovaj hadis, rekli smo, jeste da Lavo poslanik je e, Ebu Musa Elešaru rekao obradu ih džennetom. Obradu ih džennetom, pa znači opet iz ovog hadisa mi uzimamo da je vjerniku propisano propisano da ljudima donosi radosne vijesti. Nažalost, nerijetko se nama dešava da na život, na ljude oko nas gledamo pesimistično, gledamo kroz neku crnu prizmu, opet hvala Allahu i u našem društvu i u našem vremenu ima mnogo hajirli ljudi, ima mnogo, ima dobra koji se može pohvaliti kod ljudi i zbog kojeg im možemo citirati ajete i hadise koji ukazuju na vrijednost onoga na čemu se određene osobe iz našeg društva nalazi. Svakako to nikako ne isključuje da se kritiziraju određene loše pojave i da se ljudi pozivaju u hajr, ali isto tako kada vidimo ljude da imaju pri sebi dobra svojstva, onda treba to iskoristiti i hajde kažemo e, obradovati određenim nagradama koji su obećane za počinioce takvih dijela. <clears throat> Nakon toga isto tako, jedan dugi hadis, ja ću ga pokušati eh, hajde da kažemo, malo rezimirati e, kako nam ne bi uzimalo mnogo vremena, kako bi prešli i na jedno e, drugo poglavlje. E, hadis od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu, Hadis od Ebu Huriri Allahu Teranu kaže sjedli smo u društvu poslanika sallallahu alejhi ve među prisutnima su bili Ebu Bekr i Omer. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem udaljio se sa sjela i kako se dugo nije vraćao pobojali smo se da ga e, da bi ga moglo zadesiti kako zlo ili da bi ga ko mogao napasti pa smo se podigli na noge. Ebu Hureyre kaže jedne prilike smo sjedili sa Božim poslanikom, u društvu je bio Omer i Ebu Bekr i još drugi ashaba. Pa Allahom poslanik ustao, otišao je negdje pa je, ajde da kažemo, vrijeme kako je otišao već bilo malo dugo, pa smo se pobojali da, ga nije da se nije šta desilo Božijem poslaniku, ali ih se leto se nam, pa smo skočili i počeli smo, hajde da kažemo, svaku u nekom svome pravcu da traži Allahu poslanika, ali ih se leto se nam, prenosio od Hadisa Ebu Hurire, pa kaže, ja sam krenuo u pravcu jedne bašte, jednog palmovika koja je imala zid, a kaže, e, u zidu je samo bila jedna rupa, putem koje je dolazila voda jednog potoka koji je ulazio unutra, znači u tu baštu, a voda se koristila za navodnjavanje. Pa kaže Ebu ja sam se provukao kroz tu rupu i našao sam tamo Allahog poslanika se Selam. pa sam mu spomenuo šta se sve desilo, kako smo mi sjedili sa njim, kako je on ustao, kako je otišao, mi smo čekali jedno vrijeme da se vrati pa su se ljudi pobojali, pa smo svi krenuli da ga tražimo u strahu da vidimo šta je se desilo, pa sam došao do jedne bašti, pokušao sam da prođem kroz tu rupu kako bi našao Božje poslanika, pa ga je i našao. <clears throat> Nakon toga Allah se alaihi salatu sram, kaže Ebu Hureyre, E, pruživ, e, pruživši svoje papuće, Allah poslanik alaihi salatu wasalam je rekao, znači poslanik alaihi salatu wasalam kada je vidio zabrinutost Ebu Hureyri i naroda, prvo je dao papuće svoje Ebu Hureyri po kojima je bio Boži poslanik poznat, kada se Ebu Hureyre bude vraćao da ima neki opipljiv dokaz da je on našao Božije poslanika kako bi se ljudi u jednu ruku smirili i kako bi se njihova briga znači umanjila za Božijim poslanikom pa je dao Božiji, Božji poslanik Ebu svoje papuće a zatim mu je kazao o Ebu Hureyre uzmi ove papuće i idi Koga god sretniš izvan ove bašti, a on iskreno i čvrsto iz dubine duše i srca bude svjedočio da nema Boga osim Allaha, obraduj ga džennetom. Ovaj hadis bilježi imam muslim. Ovo je jedna, jedna velika radost cijelom našem ummetu. Jer ovaj hadis Allahu poslanik je izrekao u to vrijeme Buhureri svim ljudima koji ga, koji ga, koje on sretni, ali se on nakon toga odnosi na cijeli ummet. Pa kaže Allahu poslanik Ebu Huriri, o Ebu Hurire, uzmi ove papuče i idi, idi. Koga god sretniš na putu, a on iskreno, čvrsto u svome srcu, svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha, obraduj ga džennetom. Allahu akbar. Obraduj sve ljude koji istinski vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala obradu ih džennetom. Svakako, ovaj hadis i mnogi drugi hadisi u kojima Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže korektni la ilaha illallah ući će u džennet ili čije zadnje riječi budu la ilaha illallah ući će u džennet, svi ti hadisi se svataju na način e, ne samo da čovjek kaže bukvalno ja sam rekao la ilaha illallah i ja ću u džennet La ilaha illallah, kao što su spominjali islamski učenjaci, nosi u svome značenju mnoge obaveze. Sama riječ da čovjek kaže La ilaha illallah, nema Boga osim Allaha. Ja vjerujem da nema Boga koji zaslužuje da mu se robuje i da mu se pokorava osim Allaha. Samim tim smo mi potvrdili da vjerujemo da uzvišeni Allah slavu poslanike, ti poslanici su dolazili sa objavama, u objavama, posljednje objavi Kur'an, naređeno da namaz klanjamo, da postimo, da zekija dajemo, da se ostavimo grijeha i tako dalje. Pa nije samo ovaj hadis skučen na to da čovjek kaže la ilaha illallah i završena stvar čeka kada će ući u džennet. Samim tim svjedočenjem mi smo posvjedočili nešto veliko. Vjerujemo da nema drugog Boga osim Allaha koji zaslužuje robovanje i badet osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Samim tim mi vjerujemo da je poslanstvo Muhammeda istina, da je njegov Kur'an koji mu je objavljen istina i tako dalje. Pa znači ovaj hadis treba shvatiti onako kako su ga shvatile prve generacije, onako kako nam je naša islamska ulema pojasnila, da znači svi hadisi u kojima se spominje određena nagrada koji su došli na ovaj neki šablon, Znači, njihovo značenje je šire nego što izgleda. O Ebu Hureyre, kaže Allah poslanik se letu selam, uzmi ove moje papuće, idi. Koga god sretneš iza nove bašte, a on iskreno, iskreno i čvrsto iz dubine svojega srca bude svjedočio da nema Boga osim Allaha, i ga džennetom. Pa same ove klauzule iskreno i čvrsto u srcu, one su veoma bitno one su veoma bitne, nerijetko se dešava da imamo ljudi koji kažu la ilaha illallah, ne znaju ništa o riječima la ilaha illallah. Islamski učenjaci pojašnjavajući značenje riječi la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, pisali su tomove knjiga, čak su određene knjige prevedene na bosanskom jeziku Ljudi znači su pisali tom cijeli knjiga samo pojašnjenje šta znači la ilaha illallah, šta se time potvrđuje, šta se time negira, šta proizilazi iz našeg izgovaranja riječi la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Pa je tu jedno široko poglavlje. E, prvo znanje koje bi čovjek trebao da zna jeste to znanje. Fa'lam ennehu la ilaha illallah. Znaj Allah Želšan naređuje i kaže znaj, spoznaj da nema Boga osim Allaha. Pa i najveće znanje spoznaja Allaha. Najveće znanje je spoznati što znači la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Zato se mušici borili protiv Božijeg poslanika kada im je došao kazao recite la ilaha illallah. Jer su bili svjesni šta proizilazi iz toga. Oni su mogli samo da reknu la ilaha illallah i to je to. Ne. Oni su znali šta proizilazi iz toga kada se kaže la ilaha illallah. Da nema više kipova, da nema više robovati nikome osim Allahu, jer je on gospodar zemlje i nebesa. On je poslao Muhammeda alaihi salatu wasalam da ljudima pojasni kako i na koji način će robovati uzvišenom Allahu. Ali u svakom slučaju, bez obzira što je ovaj hadis širok i što obuhvata mnogo toga, opet je ovo velika i radosna vijest. Radosna vijest umetu Božijeg poslanika. Radosna vijest svima koji svjedoče la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. Ako to bude iskreno, zasnovano na znanju i budu živjeli po tome, obraduj o Ebu Hureyre džennetom. Pa mi širimo tu pozitivnu energiju, širimo taj optimizam Božijeg poslanika, ali i salatu selam, svima onima koji kažu la ilaha illallah, razumiju njihovo značenje, potvrđuju ono što ove riječi potvrđuju, negiraju što ove riječi negiraju, pokoravaju se onome što njihov gospodar od njih traži, mi, mi ćemo ih obradovati onim čime je Boži poslanik rekao Ebu Huriri da obraduje ljude, a to je Allahova nagrada, vječni džennet. <clears throat> Ovo su bili neki argumenti Imamo još jedan duži hadis, ali njega ćemo preskočiti, iz kojih smo vidjeli da je u islamu pohvalno i lijepo da jedna od metoda komunikacije s ljudima bude i donošenje radosnih vijesti, odnosno u današnjem žargonu kazano, znači e, uljevanje optimizma, širenje optimizma kod ljudi, Hvala Allahu, mi kada gledamo historijski kroz sve šta su prošli naši narodi, koliko smo daleko od kolijevke Islama, Mekke i Medine, opet imamo čime da se Eh, ajde da kažemo, dičimo i čime da budemo ponosni, jer smo, hvala Allahu, opet ostali na onim temeljima, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, čuvamo baklju Islama i nosimo baklju Islama. Svakako da ima mnogo grijeha, da ima mnogo novotarija, da ima mnogo pogrešnih ubjeđenja, ali opet, znači shodno onim hadisima božeg poslanika, ali se letu wasalam, da samo izgovaranje riječi la ilaha illallah čvrsto iz dubine duše, iz, u dubini srca, sa spoznajom šta one nose u sebi, koristit će kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Sjetimo se onog hadisa kada je Allah poslanik ali salatu wasalam svome Amidži Ebu Talibu na smrtnoj postelji rekao Amidža reci la ilaha illallah. Riječi zbog kojih ću se ja kod Allaha zauzeti za tebe. Samo mu u tom momentu rekao reci. Pa i sam izgovor ako je popraćen ispravnim ubjeđenjem iz dubinije srca istinskim vjerovanjem u Allaha nosi veliku korist za čovjeka muslimana, a mi smo pojasnili znači šta su islamski učenjaci kazali da svjedočenje da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Boži rob i Boži poslanik ima jedno široko značenje da samim tim mi potvrđujemo da sve ono što je naređeno trebalo bi raditi, sve što je zabranjeno trebalo bi ostaviti, da ne postoji niko ko zaslužuje da, mu se ibadeti čini i da mu se robuje osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Nakon toga 96. E, poglavlje, jedno izuzetno lijepo opet poglavlje, kaže imam Ennevevi 96. poglavlje na 364. stranici, ispraćaj prijatelja i oporuka prilikom rastanka prije nego što krenu na put ili negdje drugo, dova za njega i traženje da on čini dovu za one koji ostaju. Imam nevi nekada ima malo poduži naslove, ali jednostavno shodno argumentima koji će biti citirani u tome, pa kaže imam nevi ispraćaj prijatelja. Prvo u islamu je lijepo ispratiti insana kada krene negdje na putovanje. Da čovjek iziđe za svojim sinom, za svojim ocom, za svojom majkom, za svojim ahbabima, svojim prijateljima koji su krenuli negdje na put, da ih isprati. To je prva stvar. Druga stvar, da prilikom ispraćaja on njih posavjetuje, vidjet ćemo odno opet kuranskim ajetima i hadisima Božih poslanika, ali se letu sram, da ih posavjetuje, jer jednostavno put nosi sa sobom iskušenja. Kao što je došlo u onoj putnoj dovi, e, kada, kada insan kaže gospodaru i podari nam na putovanju el birra wa taqwa wa min al amali ma tarda Podari na putovanju da se tebe bojimo, da činimo dobročinstvo, da činimo dijela koja, s kojima si ti zadovoljan. Jer jednostavno na putu e, postoje velike mogućnosti, čovjek ima priliku zato što ne živi u svome nasilju gdje ga ljudi znaju da čovjek uradi određene i grijehe. Pa je pohvalno u islamu i lijepo ljude ispratiti kada krenu na put Pohvalno i lijepo je, kao što je činio Božji poslanik, uputiti za njih dovu, posavjetovati ih da se boje Allaha na putu, a isto tako e, tražiti od njih da za nas na putu upute dovu, pošto čovjek opet na putovanju, e, shodno opet drugim hadisima Božjeg poslanika, nalazi se u jednom posebnom halu, posebnom stanju, kada je veća mogućnost da se njegove dove budu primljene kod Allaha, pa je lijepo čovjeka napomenuti da na putu i on za nas uči dovu. Mi učimo za njega dovu kada ga ispraćamo, dajemo mu savjete da se boji Allaha na putu, molimo Allaha da ga sačuva od svega što je neugodno, ali isto tako tražimo od njega da se sjeti i nas u svojim dovama kada bude upućivao dove uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Prvi ajet koji je citirao Imam Ennevi Rahmetullahi Alehi u ovom poglavlju jesu riječi uzvišnog Allahu suri Al-Beqara 132. i 133. ajet وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون I Ibrahim ostavio emanet to sinovima svojim. Šta je ovdje to na što se vraća na prethodne ajete, kaže uzvišeni Allah u ajetima prije ovih, iz kale lehu rabbuhu eslim, kale eslemtu li rabbil alemin, kada je Allah Đeršanu kazao Ibrahimu, eslim, pokori se, vjeruj, Kale eslemtu li rabbil alemin, ja sam se pokorio Allahu gospodaru zemlje i nebesa i u njega vjerujem. Nakon toga dolazi ajet u kojem ima zamjenica koja se vraća na prijedhodni ajet pa kaže i Ibrahim ostavi u emanet to sinovima svojim to, to što je od njega i Allah SWT tražio, a to je pokornost da se pokori i u svojoj vanjštini i u svojoj unutrašnjosti, kao što spominje šehu Sejmi Rahmetullahi Alihi u komentaru ovog ajeta, iz kale lehu rabbuhu eslim, kada mu je rekao gospodar pokori se, pa se je on pokorio gospodaru zemlje i nebesa, e to što je tražio od njega uzvišeni Allah pokornost i javnu i tajnu, Ibrahim je to oporučio i u emanet ostavio sinovima svojima. A Jakub, znači to je bila njihova oporuka, sinovi moji, Allah vam je odabrao pravu vjeru i ni, pošto ne umirite drugačije nego kao muslimani. Inna Allahe stafa lekum din, fela temutunne illa ventum muslimun. Ibrahim i Jakub alaihi salatu wasalam kazali su svome potomstvu Allah vam je odabrao pravu vjeru i nemojte nikako drugačije da umirite osim kao muslimani. Pogledajte i oni u to vrijeme su za sebe tvrdili da su muslimani ili tražili su od svojih potama kada budu muslimani, pa nam to ukazuje na onu činjenicu koju spominju islamski učenjaci u knjigama Akide, a to je Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala slao je različite poslanike u različitim vremenima. Ali svi su oni pozivali u istu vjeru, a to je vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala i vjera svih poslanika je bila Islam. Svi su, svi su oni za sebe govorili da su muslimani, i mnogo je kuranskih ajeta i mi smo o tome više puta govorili koji potvrđuju čak havarijuni, apostoli Isa alaih salatu wasalam kažu posvjedoči, vošhed bi enna muslimun, posvjedoči da smo mi muslimani o Isuse, o Isa se salatu wasalam. Pa znači svi poslanici kroz historiju od Adema i Nuha ali selam pa do Muhameda pozivali su u monoteizam, u teuhid, u jednoću uzvišenog Allaha subhanahu Svakako vrijeme i prostor činilo je potrebu da svako od njih ima određene propise koji su potrebni vremenu i prostoru u kojem oni žive, ali praktične propise. Ali kada su u pitanju, kada je u pitanju vjerovanje, kada je u pitanju akida, onda znači svi poslanici su slati od istog gospodara, svi su pozivali u istu stvar i svi su oni bili ljudi. Niko od poslanika nije imao božanske osobine, pa čak ni Isa alihi salatu wasalam, svi su oni bili ljudi koji su jeli i pili, koji su se ženili, imali potomstvo, imali potrebe, kao i potrebe drugi ljudi, ali svakako bili su odabrani od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, to što je učinio poslanicima, ali u osnovi su bili ljudi koji nisu imali pri sebi nikakve božanske, e, božanska svojstva, imali su muđize, nadnaravna djela koja im je Allah podario kako bi ljudima dokazali i pokazali da su na istini. Pa vratimo se našem ajetu i kaže Ibrahim ostavio emane to sinovima svojima, a i Jakub pa onda kaže Jakub, sinovi moji, Allah vam je odabrao pravu vjeru i nipošto ne umrite drugačije nego kao muslimani. Nemojte nikako drugačije umirati osim kao musliman. To je poruka i nama danas. O moj brate i moja sestro, pokušaj da budeš svakog momenta spreman za susret sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala tako što ćeš biti pokoran onome što je naređeno i ostaviti ono što je zabranjeno. Budi musliman u svom praktičnom životu 24 sata. Ne znamo kada ćemo umrijeti. Kaže, nemojte umirati osim kao muslimani. Trudite se da ustrajete na putu istini, da onog momenta kada vam smrt dođe, da vas zatekni u najboljem halu i najboljem stanju, u pokornosti uzvišenu Allahu subhanahu wa ta'ala. Koliko je naše omladine danas, koja pogine u saobraćajnoj nesreći, na drogirana, alkoholizirano stanje i tako dalje. Allah Žešanu kaže i nemojte umirati, volete mu tunda illa u antu muslimun, nemojte umirati, osim kao muslimani budite neprestano pokorni do onog momenta kada vam dođe smrtni čas, a vi spremni da dočekate, dočekate e, susret sa svojim gospodarom Allahom subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Pa nastavlja dalje i kaže se, vi niste bili prisutni kada je Jakub smrtni čas, kada je Jakubu smrtni čas došao i kada je sinovima svoje, kada je sinove svoje upitao, kome ćete se poslije menje klanjati? klanjat ćemo se, odgovorili su Bogu tvome, Bogu tvojih predaka Ibrahimu, Ismailu, Ishaku, Bogu jedinome i mi se njemu pokoravamo. Pogledajte, kažu islamski učenjaci, brige Jakuba alihi salatu wasalam za njegovo potomstvo, pa kaži, vi niste bili prisutni kada je Jakubu smrtni čas došao i kada je sinove sve upitao kome ćete se poslije mene klanjati. Nastupile mu smrtne muke, ali je njemu biga, briga zbog emaneta prema svojoj djeci da u smrtnim mukama čuje da je ostavio svoju djecu u hajru, da je ostavio u monoteizmu, da je ostavio na pravoj vjeri u smrtnim mukama. Došle mu smrtne muke, došao smrtni čas, on njih pita, a dobro, de vi meni recite, koga ćete vi obožavati kada ja umrim? Hoću da znam na čemu ste. Pa mu oni kažu, mi ćemo klanjati se, obožavat ćemo Bogu tvome i Bogu tvojih predaka Ibrahimu, Ismailu, Ishaku, Bogu jedinome i mi se njemu pokoravamo. Pa vidimo da je gospodar uzvišeni Allah taj koji je slao sve poslanike jer su oni njemu kazali mi ćemo robovati i obožavati tvoga Boga i Boga tvojih predaka pa su spomenuli druge poslanike. Pa je znači uzvišeni Allah taj koji je slao sve poslanike. Jedna je vjera, vjera Islam. Svakako ovaj hadis, ovaj kuranski ajet nam ukazuje na brigu Jakuba se salatu sram da u tim teškim momentima kada dolaze smrtne muke želi da zna u kakvom stanju je ostavio svoju djecu. A najbitnije pitanje jeste kome insan robuje, u koga vjeruje. Pa bi mi iz ovog ajeta indirektno trebali da uzmijemo e, pitanje i korista, a to je ako je Jakub svoje sinove pitao na smrtnoj postelji, da ih mi pitamo dok smo zdravi i dok smo živi, kome robuju, koga obožavaju, kako živi, mnogo je prioritetnije da sa svojom djecom razgovaramo, da ih usmjeravamo, naročito u današnjem vremenu, vremenu kada su mnoga, mnoga, ajde kažemo, sredstva usmjerena baš prema našoj dječici, prema našoj omladini, da s njima razgovaramo, da ih pitamo ko su, šta su, kakav je njihov identitet, kako je njihovo vjerovanje, u koga vjeruju, kome se pokoravaju, od čega strahuju, od koga se nadaju i tako dalje. <clears throat> Nakon toga, u jednom dužem hadisu, 712. hadis, kaže Imam Nevevi, no hadis kojeg smo već naveli kada smo govorili o, ukazivanju posebne počasti poruci Allahog poslanika, se letu Selam i e, vrlinama, odlikama ehlul bejta. Znači ovaj hadis je već jednom citiran. Zaid ibn Allahu radijallahu ta'ala ukazuje, jednom prilikom Allahu poslanik alaihi salatu wasalam ustao je i obratio nam se prigodnim govorom. Zahvalio je Allahu i pohvalio ga, te nas je opomenuo i podsjetio, a zatim rekao, o ljudi, ja sam samo čovjek, a približava se vrijeme kada će mi doći zaslanik moga gospodara, pa ću mu se odazvati. Ostavljam vam dva velika i teška emaneta. Allah poslanik ali se letu sram jedne prilike se obraća u svojim ashabima i kaže samo što nije došlo vrijeme kada će doći imeni i zaslanik, kada će mi doći melek smrti, ja ću mu se odazvati kao što se svako od vas odaziva E, znači pozivu svoga gospodara, meleku smrti, pa kaži ostavljam vam dva velika i teška imaneta. Prvi je Allahova knjiga u kojoj je svjetlost i uputa, pa se nje čvrsto private i pridržajte se svih njenih smjernica. Ovo su velike riječi, riječi Allahog poslanika, ostavljam vam veliki emanet, ostavljam vam Kur'an, kaže Allahog poslanik alaih salatu wasalam, u toj knjizi u Kur'anu su svjetlost i uputa, pa se čvrsto toga držite. Hoćeš svjetlost, hoćeš uput, hoćeš sreću, hoćeš zadovoljstvo, po riječima uzvišenog Allaha, a i po riječima Božijeg poslanika, to je knjiga Kur'an. Inne hadel Kur'ana jehdi lilleti je akvam, doista Kur'an ukazuje na najbolji mogući put. Kaže Allah poslanik, to je knjiga u kojoj je uputa, u kojoj je svjetlost i zato se nije čvrsto držite. Pa je propisano muslimanima, vjernicima da uče Kur'an, da se druže sa Kur'anom, da razmišljaju o njegovim poukama, porukama, da ih kur'anske pouke i poruke odgajaju i da po tome živi. Pa nastavlja Allah poslanik alaih salatu wasalam, kaže, zatim je posjecao nasljeđenje Allahove knjige i neophodnosti njene primjene u životu. A potom je rekao i ostavljam vam ehlul bejt, svoju porodicu, kao drugi emanet, Allahom vas opominjem, podsjećam u pogledu svoje porodici. Ovaj hadis bilježi imam muslim, rahmetullahi alehi. <clears throat> Drugi emanet koji je Boži poslanik alihi salatu wasalam ostavio umjetu jeste pažnja prema njegovoj porodici. E, kažu islamski učenjaci, Allah im se smilovao e, u pogledu poruce Allahog poslanika alihi salatu muslimani imaju dodatne i posebne obaveze. Ako pogledamo umet, vidjet ćemo da se ljudi u pogledu toga, hajde da kažemo, podijelili u poznate tri kategorije. Imamo pretjerivanje, imamo pošpuštanje, imamo normalu i sredinu. Pa imamo poznato forsiranje šija, e, forsiranje određenih dijelova, lažno forsiranje određenih dijelova samo e, poruci Allahu poslanika se letu e, do te mjeri da su određeni članove Božjih poslanika se letu Veselam uzdizali na nivo i božanstva. Imamo ljude koji o poruci Božih poslanika ne znaju ništa i ne znaju o njihovim pravima ništa. I imamo sredinu, a to je pravac ehli sunneta vol koji su dali poruci Božih poslanika ali se letu selam ono pravo koje oni i zaslužuju. Pa kažu islamski učenjaci <clears throat> pravo poruci Allahog poslanika kod nas jeste da ih volimo, da ih volimo zato što su porodica Allahog poslanika ali se letu selam ovdje se misli na porodicu Božih poslanika ona porodca koji su prihvatili vjeru islam i koji su živjeli po islamu i umrli na tom islamu. Isto tako E, da ih potpomažimo i da ih uzimamo za svoje zaštitnike. Isto tako da ih pomognemo onda kada im je pomoć potrebna. Isto tako da ih počastimo, da ih ugostimo ako imamo priliku, da znamo da je neko iz porodice Božih poslanika ali se letu selam, da ga počastimo i da ga ugostimo. da se povodimo za njihovim postupcima, e, plemenitim i, pozitivnim postupcima, ako imamo porodcu Božih poslanika, ali se letu selam njegove ashabe iz porodce Božih poslanika koji su imali lijepe navike, da se ugledamo u njih i da ih oponašamo u tim njihovim lijepim postupcima. Isto tako da na zadnjem sjedinju u namazu, na tešehudu, donosimo na njih isto salavate. E, kada je u pitanju Eh, znači eh, hilafet, kada je u pitanju islamska država, eh, poroca Božeg poslanika ali se letu selam ima petinu koja je zagarantovana u ratnom plinu. To su neka od prava koja Allah poslanika ali se letu selam spomenuo, koji su islamski učenjaci odnosno spomenuli u pogledu poroce Božeg poslanika alihi se letu selam. <clears throat> Pa ovaj hadis, znači, postiće muslimane, posjećuje muslimane na dvije veoma, veoma bitne stvari, a to je znači slijedjenje Kur'ana, čvrsto pridržavanje za Kur'an zato što je to knjiga u kojoj je uputa, to je knjiga e, koja muslimanima treba da bude životni program po kojem će živjeti i drugi je manet koji je Allah poslanik ali se letu selam ostavio svome umetu jeste pažnja i briga njegove porodci, a mi smo spomenuli e, šta su to islamski učenjaci kazali da se podrazumijeva e, pod pravima poruci Božih poslanika alihi salatu wasalam. <clears throat> Svakako, zašto imam Eneo Rahmetullahi alihi citirao ovaj hadis u ovom poglavlju? E, u kontekstu da je Allahu poslanik oporučio nešto. Jer smo rekli da, ovaj hadis, da je ovo poglavlje e, znači poglavlje oporuke, da čovjek nekom je nešto oporuči. Vidjeli smo kako je Ibrahim alihi selam oporučio svojim E, e, sinovima i svojim potomcima, kako je Jakub oporučio svojim potomcima, pa i ovdje Allah poslanik ali se letu selam oporučio svome umetu da se čvrsto drži dvije stvari, da se drži sunne, da se drži Kur'ana, Allahovog govora, zato što je u toj knjizi uputa, zato što je u toj knjizi e, znači životni program čovjek muslimanu i da pazi na emanet i brigu njegovi poruci. E, drugi hadis, e, poznati hadis kojeg je zabilježio imam Buharija, od Ebu Sulejmana Malika ibn Huwaiditha radijallahu ta'ala nuhu se prenosi da je kazao došli smo kod Allahu poslanika ali se letu selam, a svi smo mi bili mladići jednakih godina. Ostali smo kod njega 20 noći, poslanik sallallahu alaihi bio je milostiv i brižan. Pa je pomislio da smo se zaželjeli svojih porodica, upitao nas je o tome i koga smo ostavili kod kući od članova poroci. Kada smo ga o tome obavijestili, on reče, vratite se svojim porodicama i ostanite kod njih. Podučite ih i pojasnite im dužnosti koje moraju obavljati. Te i te, i te namaze obavljajte u to i to vrijeme. Kada nastupi, neko e, kada nastupi vrijeme nekog namaza, neka jedan od vas prouči ezan, a neka vas u namazu kao imam predvodi onaj koji je među vama najstariji. Hadis bilježi Buharija i Muslim. <clears throat> Ovo je jedan također veliki hadis u kojem vidimo da je Allah poslanik ali se letu selam ovim momcima oporučio određene stvari, ali prije toga početak hadisa eh, ovaj Asab Ebu Suleiman Malik ibn Huvajrith kaže mi smo došli grupa omladinaca došla je kod Božijeg poslanika i ostali smo 20 noći kod njega. Došli su da posjete Božijeg poslanika i ostali su kod njega 20 noći kako bi živjeli sa poslanikom, naučili od njega vjeru i kako bi se vratili svome narodu i podučavaju onome što su naučili od Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Pa kaže, Allah poslanik je bio prema nama milostiv, bio je blag, bio je nježan, ali kaže kao da je primijetio da smo poželjeli svoje porodice pa nas je pitao, razgovarao koga imamo kod kuće, koga smo ostavili. Pogledajte tog pedagoga, pogledajte tog insana. Sjedi sa omladinom, razgovara, blag milosti prema njima, pazi na njihove osjećaje, kaže osjetio je, primijetio je da smo poželjeli kući kako je insan vezan za svoju porodcu, kako je insan vezan za svoje podneblje, do te mjere da se to primijeti na njegovom ponašanju. Pa kaže, pa je sjeo s nama, razgovarao je, pitao nas je koga smo kod kuće ostavili od rodbine. Nakon toga, kaže, oporučio nam je Allah poslanik pa nam je kazao, vratite se svojim porodcama, ostanite kod njih, podučajte ih, i pojasnite im dužnosti koje moraju obavljati. Podučite ih, naredite im ono što je dobro, zabranite im ono što je zlo. Znači, prenesite znanje koje ste kod mene naučili. Pa kaže Allah poslanik, te i te namaze obavljajte u to i to vrijeme, Znači Boži poslanik im je pojasnio kada se koji namaz klanja pa kaže Allahu poslanik kada nastupi vrijeme nekog namaza neka jedan od vas prouči jezan a neka vas u namazu kao imam predvodi onaj koji je među vama najstariji. Znači ovo su savjeti Božih poslanika ovima sabima da se vrate kući da znanje koje su naučili kod njega da ga prenesu svojim roditeljima, svojoj rodbini da namaze paze, da ih redovno obavljaju, kada nastupi namasko vrijeme, da jedan od njih ezan prouči. Nažalost, mi živimo u vremenu kada e, znači su kasete i CD-ovi zamijenili učenje ezana, što je svakako neispravno. Učenje ezana da bi bilo validno, ispravno, treba da bude proučeno od strane insana koji razumar. Pa ovdje Allah poslanik kaže kada nastupi namasko vrijeme neka ezan prouči jedan od vas, a u namazu neka vas predvosi, predvodi onaj koji je najstariji. Svakako ovdje čisto e, fikske koristi. E, imamo druge hadise u kojima Allah poslanik detaljno pojasnio ko će ljude predvoditi u namazu pa kaže Allah poslanik ja umul qaume aqrauhum li kitabillah neka ljude kaže u namazu predvodi onaj koji najviše Kur'ana zna nakon toga Allah poslanik je postavio i druge parametre, pa kažu islamski učenjaci, ovaj hadis Malik ibn Muhawairitha, da je Boži poslanik rekao, neka vas u namazu predvodi onaj koji je najstariji među vama, nije u koliziji sa hadisima gdje Boži poslanik kaže neka vas predvodi onaj ko zna najviše Kur'ana. Čak šta više, on je jedan upotpunjujući hadis, znači prvenstveno kada ljudi hoće klanjati namaz, ako nema određen imam u džami koji treba da ljude predvodi, ako ima određen imam, on predvodi ljude, makar bio neko iza njega koji učeni od njega. Ali ako smo mi negdje na putu ili smo došli klanjati u džamiju, a nema imama, ko će ljude predvoditi? Ljude predvodi u namazu onaj ko zna najviše Kur'ana i koga najbolje uči. Ali pošto Allah poslanik za ovu grupu ashaba, njih 20 znao da oni otprilike isto znaju Kur'ana, onda kaže neka vas predvodi u namazu onaj koji je najstariji među vama. Nakon toga Imam Nevi Rahmetullah je citirao je hadis e, kojeg bilježi imam Tirmizija. E, Allah najbolje zna ovaj hadis, nije vjerodostojan, ali inšala nema u njemu ništa neispravno i njegovo značenje ispravno. Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala kazuje od vjerovjesnika sallallahu alaihi ve sellem zatražio sam dozvol da obavim umru. Pa mi je on to dozvolio rekavši, brate moj, nemoj nas zaboraviti u svojim dovama. Allah, e, Omer radijallahu ta'ala prinosi hadis da je došao Božijem poslaniku i tražio dozvolu da ide na putovanje. I to je bila praksa sahaba da kada bi htjeli da putuju, došli bi i tražili bi dozvolu Božijeg poslanika da krenu na put. Kaže pa mi je dozvolio, ali mi je kazao Allahu poslanik alihi salatu wasalam La tensana ja ahi min duaik O brate, brate moj, nemoj nas zaboraviti u svojim dovama. To je ono što smo spomenuli na početku ovog poglavlja E, I zato imam Ennevi citira ovaj hadis koji bilježi, imam Etirmidi, Allah najbolje zna ovaj hadis, nije vjerodostojen, ali inšal njegovo značenje ispravno, nema smetnje u tome da čovjek ako vidi bogobojaznog i čestog insana koji želi da krene na put, da od tog insana zatraži da za njega čini dovu, kao što je ovdje spomenuto u ovom hadisu da je Boži poslanik rekao Omeru, Omere, Sjeti nas se u dovi, kada budeš na putu, e, budeš dovio za sebe, sjeti se i nas koji smo ostali kod kuće u svojim dovama. Pa kažu islamski učenjaci, nema u tome ništa sporno šerijatski, da insan kada nekoga ispraća e, na put, rekli smo, vidjet ćemo iz sljedećeg hadisa, propisano je da čovjek posavjetuje insana koji krenuo na put, da za njega uči dovu, da ga Allah sačuva njega i njegov, i, e, njegov imetak i njegovu vjeru, ali isto tako da mu kaže E, sjeti se i nas u dovi, nas koji smo ostali kod kući. Pa znači ovaj hadis, iako nije vjerodostojan i ne može se uzmati kao čvrst argument za, e, ovu tvrdnju, ali e, znači njemu svjedoči opći argumenti Islama da nema ništa loše u tome da čovjek znači od nekog insana čestitog i moralnog zatraži da ga se sjeti u svojoj dovi. <clears throat> Nakon toga hadis od Salima ibn Abdullaha ibn Omara prenosi se da je Abdullah ibn Omar radijallahu ta'ala imao običaj da čovjeku koji krije naput e, kaže približi mi se da se s tobom oprostim onako kako se s nama opraštao Allahu poslanik ali on bi govorio Allahu povjeravam tvoju vjeru, tvoj emanet i konačnicu tvojih dobrih dijela Kaže Abdullah ibn Omar, kada bi neko krenuo na put, on bi došao, zagrlio bi ga, ispratio bi ga i kaže, hodi, dođi da te ispratim onako kako je nas Allahu poslanik alejhi salatu ispraćao, ispraćao nas je na način da nam je učio ovu dovu estaudi'u dineke wa amanateke wa khawatima ama, eh, amalike kaže Allahu povjeravam tvoju vjeru i tvoj emanet i konačnicu tvojih dijela kao molim Allaha subhanahu wa ta'ala da u vjeri budeš čvrst i postan, da izvršiš emanet kojeg si preuzeo prema Allahu i prema ljudima i da, e, se tvoj život okonča na najljepši način. Znači, dova koju čovjek upućuje za insana, čovjek je krenuo na put, pogotovo prija putovanja su bila e, jedan vid opasnosti. Ne zna se da li će se čovjek vratiti živ, pa kaže Allahu povjeravam tebe i tvoju vjeru i tvoj emanet kojeg nosiš i završnicu tvojih dobrih dijela. Pa je propisano vjerniku muslimanu da kada znači vidi da je neko krenuo na put, da ga posavjetuje, kao što je Boži poslanik ali se letu selam savjetovao svoje vojskovođe. Kada bi krenuli na put Allahu poslanik ali se letu selam kazao bi usikum bi takvu Allah, Oporučujem vam, savjetujem vas na putu vašim da se bojite Allaha subhanahu wa ta'ala, a propisano je i proučiti ovu dovu u kojoj insan dovi uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala e, da E, sačuva insana, da sačuva njegovu vjeru, da sačuva i da mu olakša, da ispuni emanet koji je preuzeo na sebe i da mu podari da završi na najbolji mogući način svoj dunjalučki život. Pa opet mi završavamo na kraju ovog našeg današnjeg druženja ovo poglavlje, jedno lijepo poglavlje, ne toliko bitno koliko je pokazatelj savršenstva vjere Islama, da znači muslimanu je propisano i lijepo je da ljudima prilikom njihovog putovanja da im preporuči da se boje Allah subhanahu wa ta'ala na tom svom putovanju ako ih ne vidi njihova rodbina, njihovi prijatelj, njihovi poznanici, njihovi roditelji, vidi ih uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala jer je došlo u hadisu boj se Allaha ma gdje bio. Pa se boj Allaha i kod kući, ali boj se Allaha kada si na putovanju, kada si daleko od pogleda svojih roditelja i svojih prijatelja i poznanika. Znači pa je u islamu pohvalno i lijepo ispratiti ljude na putovanje, Lijepo je doviti za njih, lijepo ih je upozoriti, posavjetovati da se Allah boji, a isto tako nema nikakve smetnje da čovjek zatraži od tih ljudi kada budu na putovanju, kada budu dovili, da se insana sjeti u tim dovama i da dove i za njega. Molim uzvišnog Allah subhanahu da nas učesti na putu istine. Molim ga subhanahu da nas poduči propisima naše vjere i na kraju subhaneke. Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha illa instagfiruke, wa etubu ilaik.